Žiauri tikrovė. Sveiki visi, kaip ir įprasta, penktadieniais tokiu metu pulsetrija žiauri tikrovė ir kartu su manim šią laidą veda istorijos ekspertas, nepriklausomas istorijos ekspertas ir triejas Aivaras Lileika. Sveikas gyvas, Aivarai. Klausytojai, labas, Erikai bet šiandien turbūt e, nagrinėsim klausimus atsakymus. Taip, daugiau norėtųsi išgirsti klausimų, galbūt kažkoks tai kiekis jų yra susikaupusi per tam tikrą laidų kiekį ir pabandysim tiesiog pasikalbėti su klausytojais, galbūt kas nors klausosi laidos, norės paskambinti, galėsite duoti telefoną. Žodžiu, jo, iš... toks pokalbis apie viską. Apie viską. Iš tikrųjų, priminsiu, 860 10 110 yra toks studijos telefonas, kas norite užduoti klausimus, na. Bet būtų gerai, kad su Lietuvos istorija istorija kažkiek jo. tai būtų surišta. <laughs> Na, vis tiek pagalvojus iš tikrųjų, kad nebūtų kažkokių tai asmeninių ar dar kažko, tai ne? Taip, taip. taip. 860-110, to kas norite ir elektroniniu paštu galite atsiųsti pulsas etapulsas.lt. Mums klausimus, Aivaras, tikiuosi, jeigu tai bus istoriniai, bent jau, na, kaip pasakyti, iš savo proto atsakysiu, nes vis tiek turbūt kartais reikia ir pasiruošti vienai ar kitai temai. Pažiūrėsim. Iš tikrųjų, pradedant kalbėti, didelį klausytojų, kaip pasakyti, ne rezonansą, bet susidomėjimą sukėlė praėjusią savaitės laida, kai Liepos 15 ir buvo Žalgirio mūšio data. Labai gaila, tačiau su klausytoju, kuris skambinosi, ar tai pasipiktinės, ar tai sakykime, norėjęs išsakyti savo nuomonę, mums nepavyksta susisiekti, jo telefonas išjungtas, galbūt tiesiog žmogus Manau, nebenori. Ta, ža, tiesiog jo, už ryšio zonos ribų pats skambinau, buvo jisai tas žmogus. Ja. Tai, E, žalgiriui, aš manau, galima vos neatskirą, nes tai iš tikrųjų reikšmingas mūšis, e, bet dar reikšmingesnis, kas už viso šito slypi, nes mūšis yra tikrai mūšis, o ka, dėl ko vyksta karas, kodėl karas, tai vat, galima, aš manau, dar tūkstantį ir vieną ir dar tūkstantį ir vieną laidą ruošti apie tai ir iš tikrųjų, tai galbūt, tos temos. Galbūt šiek tiek vis tiek, bet kokia atveju tai Lietuvai gana reikšmingas įvykis, ar Taip. ne, Žalgirio mūšis ir štai radau keletą tokių frazių, vat pats irgi galiu pasakyti, kad na ir istorijos vadovėliuose ir mokyklose visur kalbame kalbama, kad uh, Vytautas ar ne su lietuvių kariuomenė lėmė pergalę būtent Žalgirio mūšį jisai. Bet e, radau ir kitą versiją, iš tikrųjų, kad lietuviai bėgo nuo kryžiuočių, ką ir pats minėjai, Janoje laidoje, esą tai buvo, nebuvo atsitraukimo manevras. Aš minėjau, manevras. kad buvo atsitraukimo. Jo, jo, jo. Aš minėjau, kad tai jo, buvo čia rašo, kad nebuvo atsitraukimo manevras, Taip. kurį pripažino šių dienų istorikai. Tai vis dėlto, kodėl tiek yra iš tikrųjų tų interpretacijų to žalgirio mūšio. Ar mums nepalanku, kad Vatvytautas Lietuva laimėjo? Iš vienos pusės, kaip aš minėjau, mūšis tai yra viena sudėdamoji dalis e, didžiulio karo. Ir e, mūšiai būna lemiami, e, lemiami kare. Dabar jeigu mes pasižiūrėsime, prieš ką buvo tas karas, tai mes pamatysim, kad tai buvo prieš e, švenčiausios mergelės Marijos kryžiuočių ordiną, kuris nesavarankiškai veikia. Ta prasme, ne tai, kad jie prisapnavo čia ir atvažiavo, bet jie veikia katalikų bažnyčios ribose. Jie veikia grinai reglamentuoti, aiškiai reglamentuota, apibriešta veikla, kurią jiems ir apibrėžia Vatikanas. Tai yra asmeniškai popiežius, nes popiežius asmeniškai tvirtina regulą jų ir e, atleidžia vienuolius, ir patvirtina, ir panašiai, ordinus tos visus. Tai iš esmės mes kovojom karą, ilgą karą, kuris truko nuo 1000, grubiai sakykime, nuo 1009 metų, jau matom pirmą įvykį, kad į mūsų žemės atėjo kažkokie, taip, aš vadinu politrukais, tai yra politinio švietimo, švietimo darbuotojai, kurie prabandė e, savo kalbom sukelti maištą e, prie, prieš vietinę vyriausybę, už ką jie įsitikino, kad įstatymai mūsų žemėse veikia. Tai 2009 metais valstybės e, veikiančių įstatymų rėmose, jie ir buvo nubausti mirties bausme. Aš kalbu apie šventąjį vadinamą Brunoną. Ir mes matome, kad jau tai yra karo užuomasgos, karo pradžia, žiauraus karo. Ir iki pat Žalgirio mūšio mes iš esmės ir kovojam su Vatikanu, su krikščioniškąją Europą, jeigu tai plačiaja prasme pasižiūrėti, vakarų Europą krikščioniškąją, katalikiškąją. Ir Žalgirio mūšis buvo tas lemiamas taškas, kuriame mes priemam krikščionybę. Iš esmės, iki tol priemam ir e, kai Europoje nebereikia karinių ordinų, vienolyjų, nes iš esmės pasidaro pavojinga pats ordinas, kaip popiežiaus asmeninė armija pasidaro ir Šventosios Romos imperijų impera, imperatoriui pasidaro pavojinga jėga, nes tai yra asmeninė popiežiaus armija. Ir mes nepamirškim, kryžiuočiai yra asmeninė popiežiaus armija. Ne vokiečių armija, netgi, o asmeninė popiežiaus armija. Ir mes asmeniškai su popiežiu kovojam. Ir e, Žalgirio mūšis buvo būtent tos geopolitinės jėgos pasiskirstimas visoje Europoje kur centras pereina į Šventosios Romos imperijos rankas vado, vadovavimas, taip sakykim, popiežiaus karinių dalinių, karinės įtakos pašalinimas, dėl ko prasidėjo renesansas netgi po to Europai. Tai aš plačiai labai žiūriu tai. Dėl ko popiežius ir neteko savo asmeninių tų valstybių, jos buvo demontuotos ir jungtos į Lietuvos didžiąją kunigaikštystę. Vėliau, gerokai vėliau, būtent e, kryžiuočių ordinas kai Liuterio reformą priėmė ir visi vienuoliai atsisakė katalikybės, vedė žmonas, sukūrė šeimas ir gyveno kaip normalūs veiki vyrai, neiškrypeliai. Tai, žodžiu, e, mes matome tą e, geopolitinį lūžį Europai, kur e, mes tapdami krikščionimis prisėmėm įsipareigojimus tos, kurios vykdė asmeninė popiežiaus armija, tai yra kryžiuočių, kalavijočių ir kitokie kariniai ordinai. E, prieš tai buvo demontuotas, išardytas e, templierių ordinas ir liko tik tai du kariniai ordinai. E, ir tie ordinai ir žlugo iš esmės Žalgirio mūšyje, kur būtent Bohemija, būdama Šventojo Romos imperatoriaus įtako žemėje, tai būtent Bohemijos armija mūsų pusėje kovėsi jau. Tai Jana Žiška konkrečiai. E, tai yra, e, Bohemija visą laiką buvo Šventosios Romos imperijos e, karalių žemė, centras, taip sakykim, tos geopolitinis. Tai va, mes matom Žalgirio mūsų armijos pusėje kovoja netgi ir Šventosios Romos imperijos imperatorius, kuris suinteresuotas buvo popiežiaus įtakos sumažimo Europai. Bet čia yra trumpalaikiai perspektyvoje, bet ilgalaikiai perspektyvoje mes matom, prisimdami Šventosios Romos imperijos e, misiją plėsti krikščionybę į visas pagoniškas, kabutėse, taip sakant, tas žemės, mes ir žlungam kaip valstybė ilgalaikiai perspektyvai. Trumpalaikiai mes laimėjom mūšį, bet ilgalaikiai karą su krikščionybė mes pralaimėjom, nes karas pas mus vyko su krikščionybė ir to reikia nebijoti vardinti. Aivarai, dar klaus... Ir tai apie tai bus kitos laidos, apie tai labai daug kalbėsiu ir rudenį, kai pradėsim turbūt e, nuo rugsėjo kažkokios tai dienos, tai bus pirma laida krikščionybės įvedimas Lietuvoje. Tai va tą būtent labai išnagrinėsim temą, kaip tai atsitiko ir kodėl tai atsitiko. Ar iš tikrųjų, vat, kalbam apie mūšius, ar ne, buvogi tikrai nemažai mūšių, bet kaip atsakai, karas yra karas, mūšis yra tik mūšis. Tik tai mūšis. Taip. Kodėl mes būtent išskiriam Lietuvos istorijai būtent žalgirio mūšį? Nejaugi mes neturėjom visiškai kitų mūšių, na, ne karo mūšių kurie irgi e, buvo e, įtakos e, tai, turėjo va, valstybei. Aš galiu paimti e, Durbės mūšį, 1260 metai ir paimti Žalgirio mūšį 1410 metai. Ir dabar paimam laikotarpį Durbės mūšis 1260 metai. Po to mūšio Mindaugas atsisako Vatikano karūnos, atsisako e, kata, katalikiškos karūnos ir tampa teisėtų Lietuvos karalių, nes kurį laiką nuo 1253 iki 1260 metų e, Mindaugą galim prilyginti labai paprastam asmeniui Sniečkui. Antanas Sniečkus, ar jisai buvo Lietuvos Respublikos savarankiškas prezidentas. Visi klausytai be abejo pasakys, kad ne, nes jisai buvo išrinktas ir patvirtintas Maskvoje ir atsiųstas jo kaip okupacinės administracijos atstovas. Iš šitą, tai lygiai Lygiai taip pat ir Mindaugas. Nuo 1253 metų iki 1260 jisai buvo okupacinės administracijos Vatikane esančios atstovas okupuotėsiams kraštams. Nebijokim, jis nebuvo tuo metu karalius, jisai tiesiog buvo analogiškai Sniečkaus postą užėmė. E, ir tuo metu jis nebuvo karalius. Karaliumi jisai buvo iki 1253 Lietuvos teisėtų karalių, nes e, kai patvirtina kažkur tai Maskvoje arba kitam centre, mes suvokiam, kad tai yra tos administracijos atstovas okupuotoms kraštams. Jo, čia ir su naujoju Seimu greitai panašiai gali įvykti. <laughs> greitai bus, e, galbūt netgi ir šitas Seimas bus paleistas ir paliktas tik tai vienas, nes e, vienas ten toliau nuo Lietuvo žinom. Na jo, dan... <laughs> ir tada visi savaime, aišku, supras, kas čia yra šeimininkai. Tai todėl tie taškai, kurie savimonę mažina, valstybingumą mažina, yra akcentuojami, pabrėžiami mūsų istorijai. Tai va, dabar durbės, 1260-61 metai oficialiai Vatikanė Vatikane patvirtinta, kad taip Mindaugas atsisakė karūnas. Oficialiai Vatikane yra patvirtinta. Todėl mes iš esmės švenčiam, jeigu tu asmeniškai atsisakai posto, tai tu įvardini priežastis ir viskas ir yra įliota ir Livonijos kronikoje įvardintos priežastis, kodėl Mindaugas atsisakė tos karūnos. Ir to mes netirinėjom. Mums būtent išryškinami uh, e, tie dalykai, kurios Mindaugas laikė klaida. Tai yra 1253-osius, jisai laikė klaidingai savo. Ir tais klaidingus mes dabar švenčiam. Nežiūrint tai, kad tuomet, kai jisai nebuvo Vatikano atstovas, buvo neklaidingi pagal pačio Mindaugo nuomonę. Bet sakau, čia kitos laidas bus apie tai. Ir, e, bet po durbės mūšio mes pasižiūrėkim. Lietuva apsupta labai sėkmingai kovojusių kryžiuočių ir kalavijuočių. Labai sėkmingai. Jie labai, mes su jais labai nesėkmingai kovojam. Jie labai sėkmingai įsitvirtino Prūsijos žemės, jie įsitvirtino e, dabartinės Latvijos teritorijai, Estijoje. Jie sėkmingai įsitvirtino. Mes jiems nepasipriešinom tinkamai. Ir po, bet durbės mūšyje, būtent tą e, valstybingumą e, išlaikiusi že, Žemaitija, tuo metu ne Žemaitija, o Getija, samo Getija, e, sutriuškina Mindaugui iš Vatikano siūstą armiją. Tai ir durbės mūšis vyko vien todėl, kad ta armija Mindaugui padėti žudyti vietinius gyventojus. <laughs> ir vietiniai gyventojai tą armiją žudė durbės mūšę. Ir po to mes matom, valstybė auga kaip ant mėlių. Vitenis, Gediminas, Algirdas, Kestutis, jie plečia valstybę. Iš inercijos dar plečia ir Vytautas su jo gaila, iš iner... bet jau iš inercijos, jau nebesąmoningai, nes matom, su Vytautu ir jo gailos ateimu geopolitinis centras savarankiškos politikos perkeliamas iš Vilniaus į, į Krokuvą. Į Krokuvą, Vatikaną, Bohemiją ir dar kitur mes tampam periferiją, mes tampam pakraščių pasienio zoną, ko iš tikrųjų dabar Lietuva vėl tapom, mes tapom pasienio zoną, buferinę pasienio zoną. Ir jeigu atominės kiniečių bombos numuštos kur kris, tai kris Lietuvoj. <laughs> tai yra analogų paralelių labai daug ir tos datos mus labiausiai žeminančios mums ir išryškinamas. Nei vienas sveikas žmogus, taip pat šiai dienai iš klausytojų, pavyzdžiui, aš pasakyčiau, ar nors vienas miestas švenčia savo pradžią nuo Akropolio įkūrimo. Nu, nėra miesto, kur išvestų nuo to, kad Akropolį kūrė. Nu, pasakytų, nu, nenormalu tai būtų, kad nuo Akropolio, nu, pastatė prekybinį centrą, pastatė. E, tuo tarpu mes švenčiam visų miestų įkūrimus, jeigu pasižiūrėjus tai tada, kada pastatė bažnyčias. O bažnyčia tuo metu gaudavo teisę prekybą užsiimti turgavietę, tai bažnyčia tuo metu buvo mini supermarketas arba maxi supermarketas. Ir mes švenčiam parduotuvės atidarimą miesteliuose iš esmės. Ir vat mano netgi pasiūlymas, ypač istorikų, kad baigtų tas nesąmonės daryti ir pradėti švęsti nuo to pirmo paminėjimo, krik, būtent krikščioniškose istorinėse šaltinėse, kai pirmą kartą paminėjome, mes ir švenčiam miestų pradžią. Tai iš tikrųjų reikėtų švęsti nuo tada, visi istorikai, ypač kurie klausos, turėtų valstybiniam lygiai pasiūlyti valstybės e, miestų, Lietuvos Respublikos miestų įkūrimo datą skaičiuoti nuo tada, kada atsiranda pirmas miestas, tai yra Piliakalnis. Ir archeologai tą gali ko puikiausiai patvirtinti. Ir taip gaunam tada Kaunas, jeigu pirmas akmens gyvenvietės imti, turės 12 tūkstantmečių, nes tada yra pirmasis gyvenvietės randamas. O jeigu jau apie tokią įtvirtintą pilį, tai bus keturi tūkstantmečiai tada Kaunui. O maždaug, kad, pavyzdžiui, dabar mintis e, seniausia, ką Lietuvos miestą galima būtų. Palaukit, tai, tai, tai aš pabaigsiu, e, pabaigsiu ir e, dabar mes matome, kad persidengia, persidengia samprotos švenčių sluoksniai. Mindauginis, dėl ko jis atsisakė Livonijos įlotijoje kronikai, čia kitose laidose aš apie tai įvardinsiu, Vitenio, Gedimino, Algirdo, Kestučio, E, tas geopolitinis e, įdirbis, kuris buvo Lietuvos didžioji kunigaikštystė su nepaprastai, sakykime, tai pakančia, tolerantiška religija, kur nebuvo net persikėjami žmonės, kur bėgo iš visų tautų žmonės netgi čia gyventi, e, sukūrė, o Vytautas su jo gaila sugriovė tai. Ir mes matom Žalgerio mūšyje, mes mūšį laimim, bet valstybė traukiasi. Nuo durbės mūšio mes matom mūšį laimime, bet valstybė plečiasi. O čia šiuo atveju Žalgirio mūšis yra taškas, kuriame, kurį mums sureikšmino tam, kad mes kovotumėm šventosios Romos imperijos karus ir mirtumėm ne už savo sapną, ne už savo tevinę, ne už savo žemės, bet, kaip sakiau, jeigu Marijos žemė, tai kas Marijos savininkai? Vatikanas. Nu tai vadinasi, mes kovojam už Vatikaną. Ir tada jie be abejo siūs daug kaulų, šventųjų visokių relikvijų, dar kažką, tai o pasims pinigus visus. Ir čia yra, be abejo, tam, kad tu to patikėtumėj, sveikas žmogus to nepatikės. Reikia milžiniško kiekio darbuotojų ir ne vieno šimtmečio e, darbo represijo, kad to žmonės patikėtų. Ir tą atliko inkvizicija ko puikiausiai. Tai yra represinis aparatas, sveikų žmonės žudė degino, o ligonius palikdavo. Ne, iš, iš tikrųjų, Aivar, grįžtant prie, prie dar miesto, va, tiesiog irgi daug, daug, žinai, kurį galima būtų Lietuvos miestą įvardinti kaip seniausią miestą? E, jeigu imti, tai pavyzdžiui, yra ištirpusios, <laughs> pats miestas yra irgi labai įdomus žodis, e, miesto, irgi senąją slavų kalbą, jeigu tai pasižiūrėsime, ir e, mastas, tai yra atmatuota žemės kažkokia tai teritorija, kurioje pradeda, prasideda gyvenvietės, netgi pagal tą etimologiją šito žodžio. Tai yra mastas, at, atmatuota vieta, kurioje gyvena žmonės. Tai e, pirmieji ledinmečiai ištirpo grubiai Lietuvoje kelio salos susidaro prieš 12 tūkstantmečių. Ir e, tos gyvenvietės, va būtent Kaune yra, yra suduvoji keletą tokių vietų e, aukštumose, dažniausiai tarp kalnų, ežeriukų ir žemaitijai yra keletą tokių vietų, kur būtent tasai dešimtas tūkstantmetis prieš Kristų randomas pirmas gyvenvietės. Ir tos gyvenvietės, kas įdomiausiai, nenutraukia savo gyvavimo laikotarpio. Ten tokios kaip stovyklavėtės, bet nuolatiniai e, miestas, kaip mes šiai dienai įsivaizduojam, tai yra pilis kažkokia tai įtvirtinta, amatininkų centras, šventyklos, viskas. Lietuvoje suklesti apie ketvirtą tūkstantmetį, 3500 prieš Kristų, tai grubiai prieš 5. Tai vat, mes turim iš esmės du, lai, galim sakyti, trys laikotarpis. Pirmas laikotarpis, tai pirmosios e, gyvenvietės akmens amžyje. Ta archeologai labai lengvai gali patvirtinti ir mano supratimu miestai turėtų, kadangi tai miesto vieta, pats laiškas <laughs> žodis yra senasis, bet jisai kilęs iš lietuviško žodžio, mastas, matuoti, atskirti tą vietą kaip gyvenamą. Tai vat mes turime e, pirmasias akmens gyvenvietės, šitas skaičius labai svarbus, nes taip čia gyventojai atsirado ne iš kažkur tai nukrito, bet tai buvo vietiniai gyventojai, kurie nenutraukė gyvenimo nuo kelis tūkstantmečius. Antras laikotarpis, tai yra žemdirbių kultūros ateimas, e, virvelinės, brūkšniuotosios tenai keramikos, to vadinamo podo atsiradimas, naminių gyvulių ir įtvirtintų pilių, tai yra sieslų gyvenimą gyvenantys žmonės atsiranda, jau nemigruojant iš stovyklos į stovyklą, bet nuolat gyvenantis. Tai vat Lietuvoje tokie yra būtent biržulio yra ežero pakrantėse, tai yra Žemaitijai. Žemaitiją galim laikyti Lietuvos iš tikrųjų istorinę para, e, pradžią, e, nes ten yra randami pirmieji archeologiniai žemdirbių atvykimo į šitas žemės e, įrodymai. Tai va čia antrasis sluoksnis toksai yra, kur jau dažniausiai tų akmens amžiaus gyvenviečių vietoje ir būdavo įkūriama pilis pilis kaip bendruomenės gynybos vieta, sandėliavimo vieta, su amatininkų centre, su šventyklomis, kurios nekito iki pat 14-15 amžiaus krikščioniškos reformos, kuomet šitos gyvenvietės teritorijai, miesto teritorijai, dažniausiai šalia, e, pakrašty kur nors, pastatydavo bažnyčią. Ir va tada visus gyventojus, e, kadangi ten suteikdavo teisę nemokamai prekiauti, tai tai buvo toks pat kaip centras, kaip prekybinis, ir ten persikeldavo prekybininkai, amatininkai visi. Tai va turim trečią bažnyčių pastatymą. Ir dabar, kuris yra svarbus, aš manau, visi tie trys laikotarpiai yra pakankamai svarbus ir svarbu jo žinot. Ketvirtas laikotarpis dabar Lietuvoje yra Akropolių pastatymas. Irgi yra svarbu, nes kažkada tai gali pradėti kažkas tai sakyti, Kaunas, e, Panevežys atsirado nuo tada, kada Babilono prekybinį centrą pastatė. E, bet tai parodo, kas tiekia prekes į tos prekybinius centrus. A, nu, pasižiūrim visos kinietiškos, e, prancūziškos, itališkos, ispaniškos, ten lietuviškų daržovių beveik ir nebėra tenai. Tai vadinasi, tos valstybės geopolitiškai suinteresuotos, kad žmonės pradėtų nuo tų priekybinių centrų, nes kas valdo praeitį, valdo dabartį. Ir todėl visi, kurie klausosi šitos laidos, ypatingai valstybės lygiai, turėtų pradėti švesti miestelių atsiradimą nuo akmens amžiaus gyvenviečių. Čia yra numeris vienas, archeologai tą tikrai padės padaryti ir nustatyti tikslų skaičių, o ne nuo paminėjimo istorinėse šaltinėse, kuriems ir keista, kad mes imam tik krikščioniškus istorinius šaltinius, arabiškus atmetam, atmetam e, romieniško kažkokius istorinius šaltinius senosius. Atmetam tiesiog. Tai vat e, ir e, kiekvieno miestelio įkūrimo istorija tokia ir yra. Jūs pamatysite, kad paimam piliakalnį ir užbrėžiam liniją. 3, nuo 3 iki 7 km stovės nuo piliakalnio bažnyčia. Tai buvo to miesto pakraštys tam pakrašty, tas pakraštys sureikšminus prekybinį centrą, nes prekybinį centrą neleisdavo statyti miestelio centre skirtingai nuo dabartinių. Dabar jau tiesiog jau mada centre kažką tai. Jo, ir tai- atidaro, ir tada vietinis verslas visą žlunga, ir tada nekilnojama Taip. ta kainos e, e miesto centre krenta, nes ten brangiau pasidaro, nes visi žmonės pradeda ten vaikščią. Tai vat, jeigu paimti senasias katalikiškas bažnyčios, kaip žmonės jie ir prekiavo tenai, tai buvo lygiai toks pat Akropolis, jokio skirtumo. Ir dabar jūs naikite į Akropolį šeštąjį sekmanį, jūs pamatysit lygiai lygiai tokia pat bažnyčia, kokia buvo Lietuvoje 19, 18, 13, 13 dar tiesa nebuvo, bet 16, 17 amžiais. Tai yra naujosios bažnyčios. E, iš tikrųjų turime ir priminsiu dar kartelį. Pulsas eta pulsas LT yra klausimas. E, Mantas bent jau tai pasirašė. Mantas Zakarka, jeigu taip jau tiksliai Na, pasakyti. Pa, pa, klausimas svarbiau. <laughs> jo. Vėl grįžti truputį prie žalgių mūšio. Aš manau, kad čia mūsų turbūt pagrindinės temos pastarųjų dienų. Uh, Dažnai kalbama apie žalgių mūšį dabartinių nepriklausomybės laikotarpiu. Ar buvo kas nors kalbėta apie jį pirmuoju lietuviškojo tautinio atgimimo laikotarpiu? Tai šiai įsivaizduoja Basanavičiaus laikais tikriausia. Nebuvo įdomiausia tai, kad tas kultas atsiranda, nu kaip iš esmės įvytauto jogailos kultas yra katalikų bažnyčios kultas, nes tie du asmenys įvedė katalikybę, krikščionybę Lietuvoje oficialiam lygyje. Ir todėl, e, kadangi jo gaila oficialiai tapo karaliumi, tai iš tikrųjų yra lietuviškas karalius jo gaila. O Vytautas buvo tik tai Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kunigaikštis. E, bet karalium Vatikanas jo nekoronavo. Ir taip išeina, kad mes turime oficialiai iš katalikų bažnyčios pusės du karalius. Mindauga pirmąjį, jo gaila, lietuvių karalius, mes to turim nepamiršti, kad tai ne Lenkų karalius, bet lietuvių karalius valdės Lenkiją. E, toliau turime dar Mindaugą antrąjį, kuris buvo patvirtintas 1917 metais gruodžio mėnesio pabaigoje Reichstage ir 18 metų vasario 16 nuo 16 iki, e, iki irgi lapkričio mėnesio išbuvo Lietuvos karaliumi taip pat. E, tai vat mes turime dar, bet kodėl mes laikome karalius tik tai tos, kurios patvirtino Vatikanas? Čia kitas klausimas. Argi Anglijos karalienė nėra karalienė? karalienė? Argi, pavyzdžiui, Olandijos karalienė Beje, ir karalius arba Švedijos? Vatikane, jų taip. niekas netvirtino Vatikane, bet jie, e, Anglai laiko jos karaliais, Olandai laiko jos karaliais, Švedai jos laiko karaliais, nežiūrint tai, kad arba Rusijos caras irgi netvirtindavo, bet visi rusai laiko caru. Tai vats, mes laikom tik tai tos okupacinės administracijos atstovus, kurios mums patvirtino Vatikane ir tas silpnaprotiškumas yra istorijos lygyje, palaikomas būtent silpnoprotiškumas ir negerbimas savęs, negerbimas savo aplinkos, nes Algirdo ir Kestučio laikais Lietuva buvo įvardinama net ne karalystė, o imperija, Lietuvos imperija. Ir Algirdas Konstantinopolį, tai yra Bizantijos imperija, būdavo įvardinamas kaip imperatorius. Jau ne šiaip savo, bet jau imperija, milžiniška imperija, imperatorius. Ir e, Gediminas karalius, Vitenis karalius, e, Kestutis ir tas pats karalius yra. E, visur pasirašinėja karalius. Net ir tas pats Brunonas, kai atėjo mūsų žemės, jis rašo, kad net Timeras yra karalius. Tai kaip mes dabar e, tik tai tos, kurios okupacinė administracinė e, administracija mus pastato e, atstovais, administraciniais atstovais, mes ir laikom karaliais. Čia yra e, baisi lyga, kuri vadinasi e, Stoholmo sindromas arba postokupacinis sindromas, kaip pavadinsi, nepagadinsi, bet tai prisideda ir prie valstybės ir valstybingumo žlugdymo. Stipriai. Nu, pap... Ir istorikai to rūpinas, nes kas valdo praeitį, valdo mhm. dabartį. Todėl vat, tie asmenys mums ir, ir sureikšminami tiems, kam jie yra svarbus. Bet sakau, ilgalaikiai perspektyvai mes pasižiūrim žalgerio mūšį laimėjom, bet žemaityje pasiėmėm tai, ką Mindaugas padovanojo kryžiuočio organizacijai ir Vytautas pagal sutartį tą torunės pasirašytą su kryžiuočio ordinu 1411 metais Žalgirio mūšio baigėsi, sakykim, to e, berots torunės E, sutartim. Tai ką? Tai ten tik tai tol, kol Vytautas gyvas, jisai paveldi Žemaitiją, kai jis numirs, Žemaitija vėl atsiduria kryžiuočio ordino teritoriją. Tai e, taip, sakau, išryškina tos asmenis, kurios mums iš tikrųjų mažiausiai svarbus. Ir tai yra milžiniška geopolitika, tai yra milžiniška politika tam, kad tu turėtumai be asmenių vergų masę ir pavyzdžius iškelia tų, taip sakant, kurie užpakalį geriau atsuka uh, e, tos, kurios jo, kurio padaro jos. <laughs> Supratau, prieš padarant trumpąją pertraukėlę dar turiu vieną klausimą. Na pats priminėjai tikrai labai daug irgi uh, E, kunigaikščių, ar ne, ko ne visus išvardinam. Aš juos vadinu karaliais. Karalius, karalius e, Vitenis, karalius Gediminas, karalius Algirdas, karalius Kestutis. Taip tai yra Lietuvos karaliai. Galbūt šiek tiek ne tai, kad asmeninis, bet ir vis tiek kaip istoriko. Kuris kaip pačiam kaip istorikui Lietuvos karalius, sakykime taip, imponuoja labiausiai ir kodėl, ir kurį galima būtų išskirti, kad tikras valdovas ir tikrai Lietuva būtų su juo. Greičiausiai yra Gediminas. E, Gediminas, kuris buvo patvirtintas ir Lietuvos karaliumi, ir visos Rusijos karaliumi. Tai yra yra e, visos Rusijos karaliumi ir visos Lietuvos būtent Gediminas, nes jisai sukūrė tokią geopolitinę jėgą, kuri sugebėjo ne tik priešintis visai vakarų Europos kariniai mašinai, kuri parklubdė daugelį tautų, Gediminas sugebėjo visgi suorganizuoti nepaprasto lygio valstybę, kuri tapo geopolitinių traukos centru iš esmės visai net ir vakarų Europai ir e, ortodoksiškai Europai e, iki paturalo ir e, netgi totoriškai Europai. Tai yra Krymo hanatas, Otomanų imperija, mes ir su jais palaikėm per Gediminą ryšį, nes mes tapom tokie savotiškai tarpininkai tarp visų tų imperijų ir alternatyva netgi visom tom kariniam imperijom savotiškam. Tai vat man Gediminas yra tas, kuris Tu ne veltui visi Gediminaičių dinastija, bet visi <laughs> pamiršo, ko Gediminas siekia. Ir krikščionis Gediminas prilygino šunims savo laiškose. Tai jisai kovojo prieš tai, o Al Algirdo sunus Jogaila ir Kestučio sunus Vytautas e, Panašu, aš jau kai kalbėsiu apie rugsėjo, rugsėjo pradžią, apie pirmą laidą, apie krikščionybės įvedimą, panašu, kad e, Vytautas ir jo gaila todėl pas mus ir garbinami, nes jie tapo to laiko tarp okupacinės administracijos atstovais ir jie geopolitinį centrą iš Vilniaus perkelė į Krokuvą ir į e, Vatikaną. Ir galbūt, nežinau, klausimas ne tai, kad iš fantastikos ryties, bet jeigu vat, niekas nebūtų pasibaigę nuo, kaip ir minėjai, nuo Gedimino testinumo, ar ne valstybės. Taip Kaip šiandien, kurioje vietoje galėtų būti Lietuva? E, tada Briuselis būtų ne Briuselis, o Vilnius. Įsitikinęs? Tikrai, šimtų procentų. Tada būtų Vilniuje, vyktų Europos Sąjungos susivažiavimai. Supratau, gerai, darome trumpą pertraukėlę, grįšime visai netrukus. Žiauri tikrovė. Grįžtame toliau į pulsų eterį ir penktadienis, kaip ir įprasta, tokiu metu žiauri tikrovė. Ir Aivaras Lilyka, nepriklausomas istorijos triejas ekspertas pas mus. Ir šiandien tokių klausimų atsakymų laida. Dar 860-10-110 turite galimybę paskambinti, užduoti klausimą arba pulsas eta pulsas.lt atsiųsti. Aivarai, gal teko girdėti, iš tikrųjų vienas istorikas, galbūt ir tavo kolega pažįstamas, e, tvirtina, kad Mindaugas karūnuotas yra 1253 birželio 29 netoli anikščių e, esančiame Latavos e, dvare ant Palatavio piliakalnio. Jis lygino ne vieną istorinį šaltinį, tai o iš tikrųjų mes švenčiame Liepos 6. Kaip yra iš tikrųjų? Yra dabar mažų mažiausiai penkios datos ir mažų mažiausiai penkios vietos, kuriuose buvo karūnuotas Mindaugas. Ir kiekvienas, kuris ją tyrė, tyrinėja, kadangi tas kolega tyrinėja būtent tą piliakalnį ir už tai pinigus gauna, tai jis ir sureikšmina tai, kas yra jam reikšminga <laughs> asmeniškai. Verslas. <laughs> Verslas čia jau daugiau tai ir mes matome, iš tikrųjų yra faktas, faktas pats svarbiausia. Šių istorikų, sakykime, profesionalų galbūt e, diskusijos, kur dažniausiai jie visą laiką atras, e, dėl ko vienas kito teoriją ten sugriaut, papildyti ar dar, nes tai surišta be abejo su valstybiniais pinigais ir parodymu, ant kiek tu esi reikšmingas protingas irgi iš kitos pusės, bet e, aš žiūriu trupučiuką kitaip, aš žiūriu, kaip kokybiškai toje dalykai įtakojo valstybės gyvenimą, kaip įtakojo piliečių, kaip įtakojo asmens. Man įdomu, kokius kokybinius ir pokyčius atnešė tai į gyvenimą datos po šims kalakutų, bet ką jo su mumis padarė, tai čia yra svarbiausias, nes e, aš po to at, pakalbėsiu prieš pabaigą apie Lietuvo žemę, dar kartą priminsiu 1917 metų e, atkūrusių Lietuvos valstybės, e, tų atkūrinėjusių, angliškai vadinamų signator, signature, signatars, tai yra tie, kurie pasirašė, čia vėl yra neįgalumo, tai yra pasirašysi, baigim naudoti anglų kalbos žodžius, latinų kalbos siaubo žodžius, kai turim tokią gražią gimtąją kalbą. Ir e, vat, būtent tokios smulkmenos, ar Liepo 6, ar Liepo 7, ir keliant tai kaip visuomenės problemas, jau visuomeniam lygiai, mums ir užtušuoja, paslėpia esminius dalykus, kas iš tikrųjų įvyko. Ir dabar aš va, tiesiog, kadangi aš turiu atsivertęs priešais akis eiliuotą Livonijos kroniką, man netgi Liepos ta šešta, septinta, sakykime, data, jinai galbūt e, ar tokia, ar tokia, tai čia jau yra tik tai dokumentiniam lygyje pakankamai svarbu specialistų, siauram specialistų ratui. Bet faktas yra, kad 1261 metais Mindaugas Karūnos atsisako tos. Vadinasi, tas laikotarpis septynių metų yra išmestas kaip Mindaugo asmeniškai, kaip nereikalingas. Ir aš jau dabar tą perskaitysiu, kur apibendrinamas tasai jo karūnavimo, e, okupacinės administracijos atstovo, kurį laiką dirbusio pareigose, kaip jis atsisakė to okupacinės administracijos atstovo posto. Vatikanas be abejo tuo metu buvo. Ir tre, eiliotojų Livonijos kronika. Ir treniotai ir žemaičiai apsisprendė nebegaišti, jie pas Mindaugą nuėjo, tik su vienu jo kalbėjo. Nuo žemaičio atšalai Tai netinka jiems labai, jei žemaičių paklausyt, paklausytum, tai savo garbę padarytum, tu apgintum visą tai, kas priklauso tau tikrai. Tu nuo Kristaus pasitrauk ir tiesos iš jo nelauk. Brolių mokslas neteisingas, apgaulingas ir klastingas. Atmink savo tėvo galę, visi vykdė jojo valią, jungą savo vaikams uždėsi, laisvės veikiai neregėsi, Jei žemaičios jie įsigalės, neturėsi ir tu pats garbės. Nedaryk tokios kvailybės. Žūtų Lietuvos valstybę. Ką tau vokiečiai sakys? Vykdysi kaip valdinys. Nebūk aklas, būk protingas. Juk vadina išmintingu, ar visgi viską užmiršai ir kaip elgtis nežinai? Kai karalius tai išgirdo, ant žemaičių neiširdo, vėl supykęs ant krikščionių prisidėjo prie pagonių. Tai čia yra esmė tų septynių metų valdymo. E, buvo viskas aiškiai pamatytų, kad tau įsakymai ateina iš administracinio centro ir tu turi tos įsakymus nori, nenori vykdyti. Armija viena po kitos eina ir jeigu ta armija pasiekia, tai vietinius žudo, kas įvyko visur, nei vienoj pasaulio šaly krikščionybė nebuvo įvesta taikiai. Nei vienoje iki 30 procentų gyventojų būdavo išžudoma. Lygiai tas pats kaip ir komunizme. Nei vienoje pasaulio šaly komunizmas nebuvo įvestas taikiai, iki 30 procentų gyventojų buvo išžudyta. Tai yra faktas ir mes priimkime tai kaip kažkokią tai tikrovės dalį be abejo. Iš tikrųjų, galim pasakyti, žiauri tikrovė, ar ne? Žiauri, labai žiauri tikrovė, žiauri tom, kad žmonės nesupranta, kaip tokiai liktai mėgotų, liktai sapnuotų O iš tikrųjų tą sapną, kas jos ir patalpino, vos ne hipnoziniai būsenai, jie čia ir blūdija toliau, ir nesąmonę švenčia, nesąmonės daro. E, aš jau kalbu apie valstybinio lygio veikėjus, kurie vietoj to, kad švestų mūsų orumą pakeliančią šventės, jie švenčia mūsų orumą žeminančią šventės. Ir tai yra visuose lygiuose. Tai vat, kas girdit, pradėkit bent jau nuo piliakalnių pastatymo. Tai ir gausim mes miestą po 4 tūkstantmečius, po 3 tūkstantmečius. Ir nebus gėda pasirodyti prieš vakarų Europą Europą, kad vakarų Europai dar miestų nebuvo, pas mus jau stovėjo. <laughs> Čia yra labai va tokie esminiai dalykai. O smulkmenos, va būtent mums smulkmenos ir iškeliamas kaip problemos, kad tų didelių dalykų, kurie įvyko, tu nebepastebėtumai. Ir va ta oficialioji istoriografijos mokykla, kadangi gauna pinigų už tai, tai va jie tas smulkmenas ir kelia, nes už smulkmenas jiems moka. O kadangi aš kaip ir stengiuosi išlikti nepriklausomų istorijos tyrėjų, tai mane tos smulkmenos mažiausiai ir domina. Na, iš tikrųjų, labiausia faktas. Uh, geros septynios minutės lieka, Raivarai, kiek žinau, ir pats turi klausimą. E, uh, jo, vienas vienas klausimas buvo labai svarbus e, po vienos, e, aš nežinau, kiek ta laida įtakojo. E, viena iš laidų, beros antra, ar, e, beros trečia ar ketvirta laida. Taip, kad, sakykime, kadangi laidos klausomos ne tik tai panevežį, bet jos per internetą, žinokit, net ir Ameriką, kiek supratau, pasiekė iš klausimų, pastabų. Tai susibūrė Lietuvos Respublikos piliečiai grupę. Nu, sakykime, Liet, susibūrė Lietuvos Respublikos piliečiai, kurie siekia neleis parduoti Lietuvos valstybės pradedant žemės atidavimų užsieniečiams. Ir asmuo, e, pilietis, sakykime, pilietis, e, kuris E, bendrauja su tais, kurie norėtų būti Lietuvos Respublikos piliečiais, sąmoningais piliečiais. Yra Pranciškus šliuz, Šliužas ir jo telefonas 8698-02118. 8698-02118. Pranciškus Šliužas, kuris siekia, kad Lietuvos, nu ne, ne kuris, bet sakykime piliečiai, šiaip mastantis žmonės, kad Lietuvo žemė nebūtų atiduota užsieniečiams. E, dabar, kad kas iš tikrųjų už viso šito slypi, aš dar tos antros laidos, e, trečios laidos ar ketvirtos laidos kelias ištraukas priminsiu. Visų pirma, kad 17 metais e, toks, e, sakykime, minčių sutelkimas apie Lietuvos valstybės ateitį, kaip turi klostytis gyvenimas, buvo emigrantų darbas, nes Lietuvoje caro imperija nepaliko nei vieno beveik pratingų išskyrų žemdirbis. Tik žemdirbiai galėjo dirbti. Intelektualai buvo išblaškyti po pasaulį. Panašu šiai dienai irgi tas pats. Tai va, Petrapilyje Tumas Vaižgantas uh, tokį priemė tautos pasiūlė ir daugelis lietuvių, kurie po to atkūrinėjo valstybę ir patvirtino 18 metais, įskaitant Mindaug antrąjį, tai jie priėmė tokių keletą pagrindinių nuostatų, kur, pagal kurios valstybė turi vystytis. Tai yra žemės, refe, žemės klausimų buvo. Demokratinė, perskaitysiu ilgesnį, tokį demokratinė respublika tobuliausia valstybės organizacijos forma, tačiau valstybės tipas tautos pažangai ne pirmos eilės svarbumas. Laisvo žmogaus nepavergia konstitucinę monarchiją, vergo dvasios, piliečių nepadaro laisvais nedemokratinė respublika. Kovai su monopolijomis, tuo metu kapitalizmui vardino, dabartiniai tvarkoje prieš monopolijų kapitalą. Statomas organizuotas visuomenės kapitalas visokiojopos kooperacijos pavydalu. Ir esmė dabar. Žemė su jos turtais yra ekonominis Lietuvos pamatas. Žemė mitybų šaltinis, nespekuliacijos, jos negali valdyti tas, kas iš jos negyvena. Be žemėms ir mažažemėms žemę aprūpinti ir kitokiems tenkinti reikalams pripažįstamas privalomas latifundijų išpirkimas ir buvo priimta kad jeigu e, vienas asmo Lietuvoje galėdavo turėti ir per uždarasas akcinės bendrovės nedaugiau vieno šimto, šimto hektarų žemės. Visa kita buvo valstybės atiduodama tiem žmonėms, kad jie galėtų gyventi ir dirbti. Ir jeigu mes pasižiūrėsim, kaip gyveno tada valstybė, e, žemės ūkio ir kaip dabar gyvena žmonės, mes pamatysim, kad šiai dienai valstybės skola yra milžiniška. Valdymo aparatas 72 tūkstančiai žmonių, kai tuo metu 400 Iš viso, kad gyventojų kiekis prie smetonos palyginus su šios dienos buvo didesnis negu kad dabar Lietuvos Respublikai. Ir visą e, valdininkijos aparatą sudarė tik 400 žmonių. Be abejo, tai atsiliepia ir piliečių gerbuviai. Bet pagrindas, kaip aš paminėjau, tai yra žemės klausimas. Žemė su jos turtais yra pamatas mūsų. Ir jeigu žemės bus paverstas spekulacijas, tai atimki žmogaus žemę, iš esmės nelieko nieko, tu tampi tik tai betono gabalo savininkas, o betonas neduoda nei maisto, nieko. Iš esmės tu tampi visą gyvenimą vergu. Todėl dar kartą pakartosiu Pranciškaus šliužo telefoną 8698-02118. Tai yra Lietuvos Respublikos piliečiai siekiantis neleis parduoti Lietuvos valstybės, pradedant žemės atidavimų užsieniečiams. Skambinkit Pranciškui šliužui 8698-02118 ir pabandykite su pasikalbėti ir galbūt paderinti veiksmus, kad e, ta žemė Lietuvos ir būtų Ap, žemės Lietuvos, o, o ne Marijos. Aš nežinau, galbūt, Aivarai, tada ir pabaigai, ar dar vienas klausimas, ar šiaip apibendrinant e, vasaros. Tai vat visas tas e, laidas, jeigu tai paimti, e, apibendrinti turbūt geriausiai viską yra, nu kaip, praeitis yra tai, kas praėjo iš vienos pusės, ateitis tai, kas ateina. E, dabartis tai yra tai, ką tu dabar arti turi, tai, ką tu dabar arti gali, tai, ką tu gali sėti, dabar daryti. Ir tokį kaip užbrėžia matymą vienas asmo, e, kurio šeilutės perskaitysiu, e, negan, parašytas apie 1936 metus, kur telpa iš esmės visų laidų, galim sakyti, visuma ir tikslas galbūt negando metams praėjus. Lietuvių tauta atsigaus ir Europoje atliks moralinį vaidmenį kaip antikos laikais Atenai. Ar girdi tavo klausytojo širdis? Ar supranti, ką mes apie visą laiką apie tai kalbėjai? Ar sujungi? Ar esi? Taigi išgirsk dabar. Atėjo sarmatos metas, sarmatijos metas protėvių vėlės, viskas yra šalia mūsų. Ir mes esame laisvi. Laisvi nuo baimių, laisvi nuo grandinių, laisvi kūrybai. Ir vat kiekvieną klausytoją aš tiesiog kviečiu stotis ir suspindėti saulėje, visoje jėgoje, savo jėgoje, savastyje, tautoje. Šviesk žmogau visą savo galybę ir esybę dabar. Iš tikrųjų, gražus pabaigimas ir aš manau susigirdėsime rugsėjo mėnesį. Ar ne rūpjūtį mes kartosime. Taip. Penktadieniais vyks laidos, bet kartuojamės. Beje, priminsiu, kad laidas galite klausytis pulsas.lt arba apsilankyti ir prasisiųsti iš to puslapio. Ir taip pat Facebooką, Saivaras Lilyka, galite drąsiai kalbinti, užduoti galbūt irgi klausimus ten ir galima. Taip, ačiū Lietuva, ačiū žmonės, kad esame. <laughs> Susigirdėsim rugsėjo mėnesį, laida baigėsi. E, priminsiu, kad kartojimas sekmadieniais nuo 13 valandos. man tai reiškia, mano dainai tai pritrūko drąsos, o muzika liejas taip aiškiai, tu grok susimildama grok, apie ilgesį žavesį jėgą, mano ilgesiu trūksta erdvės, mano laimė pustynuose miega. galvo, jei pirštai iš nuovargio degtų, nejauti, ką man davei, tu man saulę uždegiai naktį, grobtus į pilną mano, jei pirštai iš nuovargio degtų, nejauti, ką man davei, tu man saulę uždegiai naktį. garsuos. Aš noriu atgimti iš naujo, tu grok susimildama grok. Ten muzika uždega kraują. išdegai naktį. Pirštai iš nuovargio degtų, nejauti, ką man davei, tu man saulę uždegai naktį, grobstusi mildama krok, jei pirštai iš nuovargio nuovargio degtų, tu nejauti, ką man davei. Tu man saulę uždegiai naktį, tu grokštusi mildama grok. Jei pirštai iš nuovargio degtų, tu nejauti, ką man davei. Tu man saulę uždegiai naktį, tu grokštusi mildama grok. Je pirštai iš nuovargio degtų. que knocked you tai lietus, bet nežinau.